вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у недзе ў цягніку ці каля вогнішча альбо на перапынку за кавай ці цыгаретай словом там і тады калі звычайна распавядаюцца показкі іншы раз пачуеш якую-небудзь гісторыю пра караткевіча смешную альбо сумную але заўсёды ёмкую і трапную нібы афарызм У гэтым сэнсе вобраз пісьменніка нічым не саступае традыцыйным вобразам показак пра Васіля Івановича альбо вовачку. Гэта значыць, што Караткевіч сёння гатовы стаць легендарным персанажам гарадскога фальклору. Здавалася б, што там усяго толькі 75 гадоў споўнілася б нашаму герою і ўжо 20 гадоў, як яго няма на зямлі. Але ўсё тое нядоўгае жыццё і ўвесь той вялікі творчы даробак паступова ператвараюцца ў нешта адзінае і цэлае, што так нудотна тлумачыцца з дапамогай літаратуразнаўства і юбілейных прамоваў і так жыва і даходліва распавядаецца показкамі, эпізодамі з жыцця героя. каб адчуць розніцу паміж насупленымі трактатамі пра бацьку беларускай гістарычнай прозы і рэальна жывым караткевічам, паслухаем гісторыю ад пісьменніка Валянціна Тараса пра тое, як ствараўся пераклад рамана Христос прызямліўся ў гародні на расійскую мову для часопіса Нёман. калі навум кіслік перакладаў Христос пры зямлі ўсё ўгародні володя літаральна не вылазіў ад яго Тут на вуліцы фрунзе 3 як толькі навум перакладзе які-небудзь раздзел так тут у володя абмяркоўваўся літаральна кожны раздзел яны спрачаліся тому что володя таксама лічыў сябе знаўцам рускай мовы ён жа быў выкладчыкам рускай мовы на ўкраіне і яны спрачаліся з наумам і навум хапае адзін слоўнік з паліцыя володя другі э, гэта дало вялікі плён таму што это выдатны пераклад а дэталька такая калі ўжо <laughs> канчалі апошнія раздзелы калі братчык э, со сваімі апостоламі недзе начуюць і трэба схадзіць у вёску. А это быў той час, калі гарэлку забаранілі прадаваць пасля сямі гадзін вечара. Володя кажа, дай на вам я тут адзін сказ апошні папраўлю, а ты так і пракладзі напісана трэба схадзіць э, па гарэлку ў вёску хто вызавіць ну іуда вызваўся і Христос братчык кажа дык ты хутчэй да сямі паспееш і так гэта ў нём мне і пайшло у радыё свабода вострая брама гісторыі пра караткевіча не могуць быць злымі або здзеклівымі бо гэта гісторыі пра блізкага нам чалавека тое што большасць гісторыяў пра караткевіча звязаная з выпіўкай зусім не ўплывае на іх эстэтычны ўзровень бо сама выпіўка ніколі не робіцца тут галоўным героем, які б узвышаўся над астатнімі персонажамі, што часта бывае ў звычайных показках. Героем тут застаецца караткевіч ягоныя досціп і няўрымслівы характар ягоная бескампрамісная маральнасць і упартае нежаданне падпарадкоўвацца бязглуздым завядзёнкам гэтага свету Вось гісторыя ад геннадзя бураўкіна пра тое як караткевіча не пускалі ў маскоўскі рэстаран а помню, коли Володя учился в Москве, и я приехал, и э, поселили меня у отеле Ленинградский, ну и до меня пришел Володя. И он каже, э, Гена, давай мы пойдем до меня в интернат. Я говорю, ну, Володя, знаешь, это, это ехать, а уже вечер уже, темно. Да давай мы, как и бывало ранее, ну, сбегаю я, мы разом сбегаем в магазин, и тут посидим у меня володя як такі інтэлігентны он пры ўсім прытым быў унікальны натуральны інтэлігент кажа геннадзь як это так ты прыехаў москву москва гэта мой город і я буду у цябе ў нумары у гатэлі значыць сядзець не або едзем до мяне ў інтэрнат або спускаемся ўніз у рэстаран у гатэль. Ну рэшце мы рашылі спусціцца ў рэстаран. Пацікавіліся адзін аднаго ці ёсць расплачвацца, пакінулі, што для аднаго вечара хопіць. спускаемся мы ўніз а тады москва была бедная на гэтыя установы і швейцар нас не пропускае все мест нет мы так и сяк володзе нейкія жарты нету никаких вы мне бросьте все нет ну что ж адыходзім мы я кажу ну что володя поедем до цябе у такім разе а володя гэта уже кажуць узбунтаван кажа не мы будем у гэтым ресторане так кажа ты иностранец ты а я поляк, які валодае трошкі рускай мовы. Пашлі. Ну а там людзей многа відаць, у нас не засёк так ужо здорово. Володдзя да яго і па-польску. Ну ён жа польскай мовай свабодна валодаю. Вось панне, ці можа нам прапанаваць, мы упершыню это мой з нейкай чуць не з лацінскай Амерыкі, вот сябра, мы пісьменнікі прыехалі той замітусіўся, выклікаў там гэтага метрдатэлі. Тут же нам нашлі столік, пасадзілі, да нас подбеглі, так сказать афіцыанты ўсё. І вот мы з володдзям пасядзелі, там пагаманілі, узялі чарку, закусілі. Выходзім адтуль, володдзя трэба ехаць э, у інтэрнату свой і ён кажа: Ты знаешь, Геннадзь, як прыемна ў Савецкім саюзе быць іншаземцамі. Наступная гісторыя пра караткевіча ад уладзіміра Някляева пра залатыя жалуды. У адным сваім нядаўнім інтэрв'ю някляяў сам сабе падзівіўся, што ён, якога ледзьве не да апошняга часу залічвалі ў маладыя паэты усяго на 16 гадоў маладзейшы за караткевіча. Я думаю, што гэта прысутнасць вялікай культуры звычайна блытая наша асабістае летазлічэнне. Сапраўды, як, да прыкладу, ясна ўявіць сабе ў 26 гадоў, калі нібыта яшчэ толькі пачынаеш жыць, што Каліноўскага і Богдановича у 26 ужо не стала. Але ты звычайны чалавек, а яны цэлыя планеты. Ёсць яшчэ такі панятак, як хуткасць жыцця. Тое, што адзін пражывае за 80 гадоў другі ў тры разы хутчэй для творцы гэта як разгон ён разганяецца каб жыць хутчэй і ў большай ступені каб аж дыханне заняло адчуць сам гэты шлях усю ягоную паўнату кіроўца ведае што на вялікай хуткасці прыходзяць адчуванне гэтай самай паўнаты а навакольны свет выглядае крыху інакш у мельгаценні лясоў абапал дарогі проступаюць абрысы срэбнага дуба з залатымі жалудамі а аднойчы прыйшоў я в одну хату кватэру дзе яны ў трох ён яшчэ два наших слынных літаратары ну загулялі трошки ты я б сказал сур'ёз загулялі і па стане сваім якіх убачыў а краткеюш гуляўся не скажу что он быў цярозы як шкло не але ён гуляўся і ён калі я позвоню дзверы адчыніўшы дзверы убачыўшы что я там стаю і он паклаўся ў ванну адразу узяв ад душу тую трубку ляжыць у ванной і будзе казаць что ой хуткая дапамога <laughs> хуткая дапамога прыязджайте я больш з гэтымі п'янтосамі не могу жыць ну вот выявіце сабе эту карціну ляжыць у ванны і значит па шлангу з <laughs> душам звоніце хуткую дапамогу а я лета было я вот такой ну, белая кашуля портки белая рукі о усё ў белым ты хуткая дапамога поехали поехали кажа да мяне на лецішча і я ведаю і тым больш ён ведае што ніякага лецішча ў яго няма дык так лецішча оказывается ёсць яшчэ фокус у тым што да самых вокнаў насыпаны малодзе залатыя залатыя жалуды мы едем дык так едем свежым таксовку і паехалі э, я пытаюся куды ён кажа вось туды значыць па магілёўскай шашэргі і шукалі па ўсім лесе <laughs> гадзіны дзве з паловай гэта самае лецішча на где насыпаны, значит, под самые окна золотые, золотые желуды. И куды мы не подъезжали, там вот кольки можно было проехать, я сумленно выходил зим, с таксовки, мы шли, я уставал, не кажу, разумеется, знов не тут, знов промазали, я сказал, ну поехали далее. Поколь у решты таксисту не обрыдло, уже стало темнеть, а тут лес, он сказал, слухайте, хлопцы, с русским этим матом, вы в реште, реште, в лесе будете жить, тогда заставайтесь, и поехали до хаты. И поехали мы с тем, что что ж уже темновато, и не знойдем, не поспеем, мы знаете, летишь, але домой лети, что в ближайшие дни мы сберемся и обовязково на тоем летище потрапим. Радыё свабода вострая брама. Гісторыі пра караткевіча не могуць быць злымі або здзеклівымі, бо гэта гісторыі пра блізкага нам чалавека. гісторыі пра караткевіча не бываюць злымі альбо ёрніцкімі здзеклівымі альбо плюхкімі Таму што наш герой не толькі станоўчы ў маральным пляне але самае галоўнае не чужы і не абыякавы нам чалавек нават калі мы ніколі яго не ведалі ён становіцца такім для нас дзякуючы сваім творам у іх ён настолькі ж адкрыты нам як можа быць адкрытым уласнае дзіця і таму гісторыі пра караткевіча не абавязкова вясёлыя дакладней таму і сумныя гісторыі пра караткевіча становяцца запамінальнымі і пераказваюцца нават такія якія пра іншага чалавека і персонажа наўрад ці стаў бы пераказваць маўляў з кім такога не бывае ў жыцці у але не ў кожнага эпізоды жыцця гатовыя стаць эпізодамі літаратуры альбо фальклору. Для прыкладу прывяду гісторыю пра чалавечую годнасць ад мастацтвазнаўцы Ізабелы гатоўчыц. першай ластаўка яго забяспечанасці было апавяданне якое было надрукавана у іспаніі і валодзя атрымаў ганарар гэта было вялікае шчасце таму што доўгія гады я добра памятаю гэта жыццё на бульвары шаўчынкі калі былі такія дні то папросту не было што есці. І я памятаю адзін эпізод, калі мы прыйшлі з валей і валодзя як заўсёды разгосць у хату, ён хацеў пачаставаць, але не было чаго паставіць на стол і тады володя сказаў а я зараз пазваню андрэю горачу макаёнку ён мне грошы пазычыць і володя весело набраў номер телефона андрея горача макаёнка і потым неяк так паволі палажыў трубку і я убачыла это адзін раз у жыцці было у яго на вочына вярнуліся слёзы ён пайшоў у да сябе ў пакой потом выйшаў і валя жонка володя пачала дапытвацца што яму адказаў андрей горыч макаёнак і володя праз нейкі час сказаў што андрею горыч яму сказаў так у мяне грошы ёсць але яны ляжаць на кніжцы а з-за цябе я не пайду іх з кніжкі здымаць Я памятаю, што володдзя э, перажыў гэта даволі цяжка, таму што была парушана справа годнасці. ва ўкраінскага паэта і перакладчыка дыпляматы і прафесара рамана лубкіўскага ёсць верш караткевіч на белым кані яшчэ адно сведчанне таго як эпізоды жыцця нашага героя нібы прарастаюць у творы прычым не толькі ягоныя дарэчы вершаў пра караткевічай прысвячэнняў яму шмат але гэта асобная тэма сёння толькі адзін такі верш які звязаны з гісторыяй ад рамана лубкіўскага Короткевич на білому коні. Ну, якщо ви пригадуєте вірш Богдановича Максима там є такий в нього один твір, де дівчина говорить про те, що вона бачила лицаря, святого лицаря, який проїжджає вулицю, який прекрасний, який дуже гарний, який він звабливий. Мені здається, що в певному сенсі цей Богдановичівський образ стосується і до Короткевича. Я, звичайно, його ніколи не бачив на коні, але я розумію, що Короткевич для свого часу був дійсно на, на коні. Він був як вершник тому що його обладунками було білоруська свідомість і білоруське слово. Він одного разу зовсім несподівано приїхав до Львова. Він мені зателефонував додому і сказав, що я хочу зупинитися в готелі Ульяновськ такий готель був, зараз назва інша, звичайно. І от я маю проблему. Місцевий директор не, не вважає, що я відомий письменник. Я вхопив найбільший том, який я мав з автографом. Короткевича, здається, чи не колоси по церпом твоїм, і кинувся до готелю. Я там побачив стривоженого Короткевича, який був одягнутий в джемпер. Він мав такий подорожній вигляд і сказав мені, Романе, ти знаєш, я вручив директору свою книжечку про Біловежську пущу. Ця книжечка така малесенька, що директор не повірив, що я відомий письменник. Я пішов до директора і вручив йому великий том. Короткевич отримав негайно свій номер в готелі, влаштувався, і ми два дні ще разом бачилися. А потім він раптово зник. Загадково для мене. І це стало сюжетом вірша. Thank you. цар царевич, не король королевич, рыцарские доспехи, срэбное стремя звенить. Приехал до Львова кто? Короткевич, сам Короткевич на белым кони. Спали еще продмести, як нехать, А ён ось маеш, узяў ды прыехаў. Узняўся вясёлы вэрхал, неверагодны рух. Снег сыпаўся быццам змеха, падвей наладжваў патеху, падвей наладжваў патеху з падмогаю завірух. Такога шчодрага дару не зналі даўно львавяне. З часу як Іван грозны сюды сабалёў пасылаў. Дык вось казаў Караткевіч, дарую Львову рамане, гэтае срэбнае зянне быццам жыццё аддаваў. Бязмерныя дзіўныя скарбы у зачараванай скрыні, у што яны пераліты і дзе хаваюцца, дзе, можа якому будучаму нашчадку скарыны друкару Фёдарову спадчына перападзе, Над рынкам ціша завісла, над рынкам ціша загусла, сераднявечная, вечная, вызначыць не бяруся. Сёння сівыя стагоддзі ўзмахнулі крыламі бусла, слова русі чырвонай азвалася белай руссю. Помню яго аблічча, болем цяжкім парытае, быццам хто выразаў з дрэва ці выбіў з граніту яго, ішоў у старыя брамы, і фарбаю дрэварыту, замацаваны навечна на аркушы белых снягоў. Альвоў надоўга разжыўся з таго міфічнага меха, снягі высокія, белыя, на горад ішлі штодня. На белым кані прыехаў, на белым кані ад’ехаў, Не знаю, здаецца за повад, моўчкі вывеў каня. Сьогодні Короткевич повертається не лише в Білорусію, а повертається в Україну. Повертається на білому коні. Він об'їжджає золотоглавий Київ. Він кидає ратищим списом в тих людей, які зневажають наші мови, наші культури. Він для мене існує дійсно як вершник на білому коні, і цей кінь ніколи не припинить свого бігу. радыё свабода вострая брама гісторыі пра караткевіча не могуць быць злымі або здзеклівымі бо гэта гісторыі пра блізкага нам чалавека у беларускай традыцыі на белым кані заўсёды ездзіць адзін персанаж. Гэта Бог сонца ярыла, альбо па-хрысціянску святы юры. На першы погляд параўнання караткевіча з Богам альбо святым выглядае на юбілейнае перабольшанне. Але можна на гэтую справу зірнуць і з іншага боку. Магчыма, там мы знойдзем і адно з вытлумачэнняў феномену караткевіча. Чытаючы ягоныя творы нельга не заўважыць частага і амаль панібрацкага звароту аўтара да вялікіх і бадай абсалютных герояў гісторыі і культуры. Гаворачы пра скарыну Мецкевіча Богдановича, Караткевіч заўсёды з імі на ты і без ніякіх табе асаблівых ветлівасцяў. Вось у эсэ пра Адама Мецкевіча ён распавядае, як той у дзень сваёй смерці абыходзіць навароткаў і вызначае іхны лёс. Мяне піша Караткевіч, які і нарадзіўся ў дзень смерці Мецкевіча, ты зрабіў паэтам, даў мне вочы, якія бачаць сум явара над вадою, вушы, якія чуюць песню чалавечую руки, якія здольны перабіраць як струны галіны прырэчных верб, ногі, каб выхадзілі зямлю і глотку, каб спяваць язычаскія песні, песні сонцапаклонніка. У вершы пра Богдановича ён кажа словы, якія сталі хрыстаматыйнымі ты сказаў нам унукі з карыны, дзе ваш гонар моц і краса. Ёсць у вас, як у іншых святыня, не давайце святыні псам. Ён ці то адчувае сваё маральнае права на такі тон, ці то заяўляе пра сваё месца ў шэрагу жыхароў неба. Можна растлумачыць гэта і згаданай вышэй непасрэднасцю дзіцяці але брак неабходных рэверансаў зараз жа кампенсуецца гаворкай па сутнасці. Гэта значыць, што аўтару спатрэбілася такая зусім непасрэдная манера звароту да папярэдніка, каб выказаць нешта абсалютна важнае з абсалютнай верою ў свае словы і каб вышняя сіла прыдала ягонаму адкрыццю эфект сапраўднага адкрыцця па царкоўнаму адкравення. Інакш кажучы, адэкватна можа стасаваць такую манеру бадай толькі той, хто цалкам перакананы ў важнасці свайго паслання і хто вычувае, што яму перадвызначанае месца сярод вялікіх гэтага свету. Каб адчуць розніцу, паспрабуйце такім чынам загаварыць з сённяшнім юбілярам, выдатным беларускім літаратарам і героем шматлікіх гісторыяў Уладзімерам Караткевічам. Thank you